Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում հանրապետական մշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Հայտնի իրադարձությունների պատճառով այս օրերին հանրապետության բոլոր բուժարստատությունները աշխատում են խիստ լարված ռեժիմով։ ԼՂ առողջապահության նախարարության հաղորդած տվյալներով հանրապետության բոլոր բուժհաստատությունները ապահովված են անհրաժեշտ դեղերով, բժշկական պարագաներով, արյան բոլոր աշխարներով։ Հայաստանի տարբեր բուժհաստատություններից բժիշկներին ժամանել Արցախ։ Արցախում են նաև Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը եւ կենտրոնի առաջատար մասնագետներ։ Երևանի ժամանած մասնագետները տեղի բժիշկների հետ աշխատում են Ստեփանակերտի եւ շրջանների բժշկական հաստատություններում։ Արցախ են բերվել նաև շտաբ բուժօգնության երկու մեքենա, ռեանիմոբիլ, որոնք հակեցած են անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Նշենք նաև, որ առողջապահության նախարարության աջակցությամբ Երմենտ գազམ་ակերպության տնօրեն Երեմ Ադամյանի կողմից Արցախ է բերվել արտաքին ֆիքսացիայի ապարատ։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում ես եղա ապրիլի 5-ին։ Անհետաձգելի բժօգնության գծով բաժնիվարիչ Մհեր Մուսալյանի տեղեկատվությամբ իրավիճակը հետևյալն է։ Լարված օրը եղել է 3, այսօր առավոտվանից հանգիստ է, բարեբախտաբար լուրջ խնդիրներ չունենք։ Երեք ունեցել ենք բավականին լուրջ դեպքեր, ունեցել ենք բավականին ծանր հիվանդներ, բոլորին ցուցաբերել ենք համապատասխան բուժ օգնություն, բոլորի վիճակները լավ են, ունենք ծանր, բայց ստաբիլ վիճակում։ Այսինքն համապատասխան բուժօգնությունը ստացել են այստեղ ձեզ մոտ եւ հարկ չկա տարբեր բուժհաստատություններ տեղափոխել, այո։ Չէ, ունենք հիվանդներ, որ այստեղ տարվել է առաջնային վիրահատություն, առաջնօգնություն եւ այսօր կա ծրագիր, որ իրենք հետեւաբար պետք է տեղափոխվեն Երևան, որ որովհետեւ մի քանի հիվանդ գնալու են այլ հեմադանոստեր։ Ցանր ստաբիլ իրավորներ են լուրջ, բայց կյանքի վտակ չի սպառում։ Այս բայդրությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում հիվանդների հետ ամեն օրվա բժշկական աշխատանքը նշանակումները կատարվում է ամեն օրվա ռեժիմով։ Բնականաբար, պարոն Մուսալյան, կարող եմ ձեզնից տեղեկանալ, եթե այսօր օրը խաղաղ է ձեզ մոտ, այսինքն դիրքերում նույնպես խաղաղ է։ Երևի թե մենք բժշկական պարտն ենք կատարում, այսօր առավոտյանից մինչև հիմա հանգիստ ենք, ոչ մի լուրջ վիրավոր չունենք։ Զինվոր Ռուդոլֆ Գրիգորյանը ցաներ վիրավորվելուց հետո ստացել է համապատասխան բուժօգնություն։ Ռուդոլֆ, ինչպես վիրավորվեցիք, հարց ցաներ է, բայց այլ հարց ուղղել չեմ կարող ձեզ ցավոք սրտի։ Որտեղացի եք։ Հադուտի շրջանջուղազող։ Սնայը դսպեց ընկերներից երեքը զոհվեցին, մեկը վիրավոր։ Վիրավորին մեկը մի հատ դիակ հանելուց սկսեցին այդ վրա մինանյոտը խփելը։ Դե վիրավորվեց։ Ինչ վերք եք ստացել։ Ձերքի մի թեթևի ոտքի։ Ինչ բուժողություն ստացաք այստեղ։ Տեղում բուժողություն ստացար առողջություն կայացնեն։ Նրանց հետո տարան Ջաբրայել հոսպիտալ, ունդից տեղափոխեցին Ստեփան։ Հիմա փառք Աստծո, ես լավ եք։ Լավ եմ զգում, ինձ լավ եմ զգում։ Հաջողություն եմ ցանկանում։ Վիլեն Ղազարյանը վիրավորվել է Թալիշում։ Ինչպես եք վիրավորվել, որտեղից եք։ Թալիշ Բոյտալոց։ Սոբկեն վեսնելուց պիլոտնիկով մեր տեղի իմանում են ջոգում են որտեղ ենք խփում են մեր վրա Մի քիչ հետ են քաշվում, օպերամուկցում են ճանապարհի վրա, այտենց վիրավորվում եք էլի։ Ինչ վերք եք ստացել։ Ասկոլուշն։ Հիմա ինչպես եք ձեզ զգում եւ ինչ բուժօգնություն եք ստացել։ Ամեն ձևի բժիշկները օգնել են, սա վիրակապել են, մաքրել են։ Հիմա վիճակս փարկաստու ենա նորմալ։ Կարողանում եք քայլել արդեն, թե շուտ է։ Չէ, հələ չեմ կարող գալի, բայց Բայց ամեն ինչ լավ է։ Ամեն ինչ լավ է։ Ո՞վ էր ձեզ բուժող բժիշկը, հիշում եք անունը, կարող եք ասել։ Չեմ հիշում, բայց այնտեղ մեր դիրքից տեղեր կոր բերել են ինձ դիրք, այնտեղ մի հատ ֆեշեր ունենք, առաջի բուժողությունը ինքն ինձ ցույց տվեց, ոնց որ իրակապես բան արեց, որ արունը շատ չգա էլի։ Տոսկորին եկավ իջցրին։ Առողջություն եմ ցանկանում։ Ներկացեք խնդրեմ։ Արման Կիրակոսյան Գարի։ Արման ջան, որտեղ եք վիրավորվել։ Ջաբրայե։ Ինչքան ժամանակ է որ ծառայում։ 9, 9 ամիս։ Ինչպես բացվեց այդ օրը, այդ ճարաբաստիկ օրը, ինչ տեղի ունեցավ, պատմեք խնդրեմ։ Մոտարապես ժամը 4-ի կողմերին մի հատ գրակոց են լսում։ Արդեն նկատում ենք, որ դիվերսիա է մտնում դիվերսիան որ մտնում է սկսում բոյտալը երկու ժամ կռվում ենք մեզ օպերատիվ է լինում 4 հոգի մեզ գալիս են օգնության հասնում Ինչ վերք է ստացել։ Ինչ բուժօգնություն ստացար այստեղ։ Փարքաստու այս հայրությամբ լավ ես զգում, այո։ Հա, երկու ոտս մեկ է ձեռս, ասկոլկա։ Ամեն ինչ արեցին, այս պայդրությամբ արդեն լավ է։ Հա, լավ է, շատ լավ է։ Դե հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական բաժանմունքում Ռոզա Մելքումյանը խնամում է հիվանդ ամուսնուն, միաժամանակ խնամելով նաև վիրավոր զինվորներին։ Ես Ստեփանակերտի քաղաքացի եմ։ Ես ինքս Գանձասարցի Ռոզա Մելքումյան Հասան Ջալալյանների տոհմանում։ Բա ինչու եք այստեղ։ Հիվանդ եմ պահում, իմ ամուսինից հիվանդ է։ Վերանգյալ խնամում է։ Այս դեպքերը վերսկսալն, դրանք իրա ու չոնը մեր հողեն, սեղինի մչանքելնիկյան։ Իրանք Իրանա պարսիկների մնացորդներ են։ Իրանով դուսարալ։ Եկան Ադրբեջան ստեղծալ։ Այս վայդրությամբ ինձ հետաքրքրում է այն, հա։ որ դուք երբ այստեղ խնամում եք ձեր ամբողջն, հա, հա։ ցավոք սրտի վիրաբուժական բաժանմունք վերեցին տարբեր վիրավորներ, հիվանդներ ձեր աչքի առաջ։ Ինչ բուժողություն ստացան նրանք նորմալնի օգնություն ստացալ։ Մեր բալիցին բժիշկներն էլ 01-ին իրան վեր նկացած են բուժումն բոլորի։ Մեր զինվորներին ցանկանում առողջություն։ Զինադադար մեր ժողովրդին խրեք չչարեն։ Մուքեն ենք մեր տանը։ Իմ տանսն կյամա ինձ կոպիտամ տուսքիմ տանսն ստե։ Հա, դա ինի լուչի։ Ոչ մի դեպքում Նեդա Ջալալյանը տարել է ծանր վիրահատություն։ Ես Մինգիչավրի ծնունդով։ Բա ինչու եք հիմա այստեղ, վիրավորվել եք։ Չէ, ոնց գանգրինա կտրել։ Ինչ եք մաղթում հայ զինվորին։ Քաջ արսում մատաղանի։ Մազեր իրկնանա ծամ ծամանը մատաղանի։ Լավությունի մատա աշարք հաղենի լա խողը ապրեն։ Հաջողություն ձեզ։ Բժիշկ Կարեն Դավթյանը նշեց, որ համատեղ աշխատելը հայաստանյան առաջատար մասնագետների հետ տվել է ցանկալի արդյունք։ Պանդավցյան այս պահին ինչ իրավիճակ է տիրում։ Իրավիճակը ասպիսին է վիրավորների քանակն է քիչ երեք շատ եղել, այսօր մի քիչ հանգիստ համեմատաբար երեկվա հետ համեմատած, այսօր զբաղված ենք վիրակապություններով երեկվա վիրահատված հիվանդներին։ Անհրաժեշտ ամեն ինչ ինչ որ պետք է ունենք, օգնել են Երևանից եւ նյութական օգնություն են ցուցաբերել եւ ֆիզիկական։ Այս պահին ինչ որ տենց լուրջ խնդիր չունենք։ Լուրջ հիվանդներ կա, թեթևներ կա, բարիք չունենք ինչ որ բան։ Մենակ եք աշխատում թե Հայաստանյան։ Չէ, չէ, չէ, մենակ չենք Հայաստանից էլ եկել, ահագին շատ ակտիվ, շատում են, օգնում են ամեն ինչ։ Հաջողություն ձեզ, հաջողություն։ Ես եղա նաև Հանրապետական բժշկական կենտրոնի արյան փոխներարկման բաժանմունքում։ Ըստ բաժանմունքի վարիչ Գայանե Ավանեսյանի На сегодня сверхнапряженная обстановка у нас. Организованы два пункта по комплектованию донорской службы. Это отделение переливания крови при республиканском центре и э, отделение переливания при военном госпитале. Թեև այս օրերին աշխատում են խիստ լարված ռեժիմով, սակայն կարծես հոգնածություն չեն կզգում։ Մեզ շատ է ողջորում մեր երիտասարդ սերնդի պատրաստակամությունը հայրենիքի պահապաններին օգնելու համար։ Երկար տարիների ինչ աշխատում եմ այս բաժանմունքում, պիտի անկեղծանամու ասեմ, որ անգամ խորհրդային տարիներին այսպիսի նվիրվածություն հայրենիքի պահապանի հանդեպ չեմ տեսել։ Հայրենիքը կարծես սկսվում է նաև այստեղից։ Մեր բաժանմունք են գալիս ուսանողներ մեծ խմբերով եւ եթե որևէ մեկը առողջական խնդիրների պատճառով իրավունք չունի արյուն հանձնելու, ապա խիստ մտահոգվում է։ Да, я думаю, что патриотизм армянского народа, он был сильнее, и дух воинствующий на сегодня намного сильнее, чем когда был либо. Վերջին զրուցակցուհիս ուսանողի Հերմինեն է, ով կամովին բաժանմունք է եկել արյուն տալու համար։ Ինչ ես մտածում, երբ համոզվում ես, որ այդքան թանկ Քո Միկաթիլ Արյունը կփրկի մեկ հայրենիքի պահապանի կյանք։ Ինչ զգացումներով եք եկել այստեղ։ Ներքին զգացմունքներով։ Ես իմ պարտավորվածություն եմ զգում ուղղակի, ուրիշ ոչինչ։ Որևէ մեկը ձեզ չի պարտադրել, տանը գիտեմ որ եկել եք։ Ոչ։ Դա կամավոր ցանկություն է։ Իսկ որևէ ընկերուհու հետ խորհրդակցել եք, նայել կգա, կասեք։ Խորհրդակցել եմ, նայել կգա։ հայ զինվորի կյանքը գտնվում է հուսալի ձերքերում։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ արվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։